Bon, ben voilà, j'irai, euh, j'irai au tribunal administratif quand, euh, quand, je serai, euh, quand je serai convoqué. On se défendra, mais, mais je me fais Deituk izanen izalaik, juneniz, hauzitegi à la eta defendatuko niz, bena ilusio gutiekin abiatzen niz. Eskia ez hortan egonen deliberazionia ez estatu beharko dugu prefosta. Nik nahi nuke ebai eran jenter, badiela ben erresponsabilitatia eta ene dizei ez eraiten ahal zaiula. Uh, Hoi bakotxak egiten ahaldian urhatsa da. Guk herian nahi zandugu denentzat erabaki bat hartu, ez da nahi eran borroka hortan usten dugula.